La granda polemicisto Mi bone memoras ciam mi unua foie spectis la filmoin La Evangelio lao Sancta Mateo cae Teoremo. Mi memoras che mi iom stuporis. Mi estis troiuna por plene compreni la forton de tioi artajoi. Ili farigis classicajoi en la panoramo de la kino arto en la dudeca iarcento, quancam la vorto classicajo ne bone congruas cun la stilo cae personezzo de la autoro. Pier Paolo Pasolini estis terura contestanto, critichema cae neconformigema, quiu eble mem ne acceptus la epiteton classica. En marto 2022 oni memoras la centiarigion de lia nascigio, quiu ocasis en la itala urbo Bologna. Li mortis en 1975, facte murdita en neclarai circunstansoi. Oni diras che lia tragica morto representas la reagon de conservativa sociio, quiun li constante acre criticis dum sia tuta vivo. Pasolini estis ja radicala polemicisto cae contestanto, principe relate alla burgia vivo stilo cae alla culturo de sia tempo, cion li nomis decadenza cae egoisma. Li estis paradoxa en sia cristana marxisma credo. Li ciam favoris la plei malricia in tavolo in de la socio, ca in siei filmoi li ofte laboris cun amatorai actoroi electitai inter simplei popolanoi. La Cristo de lia Evangelio estas impresa figuro, quiu ne niel transdonas la tradizian senton de mildezzo cae dolcezzo, male li prefere similas al fervora malquieta quieta revolutiulo. Temis pri Cristo qui venis por al porti la glavon, ne la patson. En la cef verco teoremo, la critico a la burgia classo, atinga sian acutan momenton. Fremda, mistera homo, envenas en ordinaran familion, cae per sexa delogado mal construas la malfortan structuron de la tuta hom grupo, supposeble basitan sur falsai hipocritai principoi. Li vercis decoen da filmoi, cae famigis precipe protiu arto brancio, quiu el staris dum la dudeca arcento, sed ne nur Li vercis anca por teatro, li poemis, li esseis, li ficciis en literaturo. ca li ricevis diversa in premioin. Cai compreneble, li mem poste rifusis quelcaen el siei proprei vercoi cun la opinio che la burgia sozio deturnis ilian signifon cae intenson li autentique vivis in la completa solezzo de ne accomodigio. Eble, citiui liai versoi, pli bone esprimas lian sintenon fronte alla vivo. Ne existas tag au vesper au ia alia plesuro en la mondo, kiu valoras kiel sen fina chiedirado la malrice stratoi chie necessas esti malfelicia kai forta frato de hundoi